en waar jylle in woon, nie verontreinig nie, omdat ek daarin woon, van ek, die Heere, woon in die midden van die kinders van Israël.